Sura 47 Muhammed Muhammed Medina 38 ajeta A'udhu billahi minas shaitanir rajim Bismillahir rahmanir Bismillahirrahmanirrahim U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Allazina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla a'malahum. Allah će poništiti dijela onih koji ne vjeruju i od puta njegova odvraćaju. والذين امنوا وعملوا الصالحات وامنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم واصلح بالهم A onima koji vjeruju i dobra dijela čine i vjeruju u ono što se objavljuje Muhammedu, a to je istina od gospodara njihova. On će preko hrđavih postupaka njihovih preći i prilike njihove će poboljšati. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم Zato što nevjernici slijede neistinu, a vjernici slijede istinu. od gospodara svoga.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 Tako učinite. Da Allah hoće, on bi im se osvetio ali on želi da vas iskuša jedne pomoću drugih. On neće poništiti dijela onih koji na Allahovu putu poginu. سيهديهم ويصلح بالهم I on će ih sigurno uputiti i prilike njihove poboljšati. ويدخلهم الجنة عرفها لهم I u džennet ih uvesti, o kome ih je već upoznao. Ja, ejuha, allazina amanu, in tansuru Allahe, jansurkum, wa yuthabbit akodamakum. O vjernici, ako Allaha pomognete, i on će vama pomoći i korake vaše učvrstiti. Wallazina kafaru A onima koji ne vjeruju, propast njima. On neće dijela njihova prihvatiti. ذلك بانهم كرهوا ما انزل الله فاحبط اعمالهم zato što ne vole ono što Allah objavljuje i on će djela njihova poništiti. A Afalam yasiru fil ardi fayanzuru kayfa kana akibatu allazina min qablihim dammara Allahu alayhim وللكافرين أمثالها zašto oni ne idu po svijetu da vide kakav je bio konac onih prije njih?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 A oni koji ne vjeruju, koji se naslađuju i žderu kao što stoka ždere, njihovo će prebivalište vatra biti. وكأين من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم A koliko smo gradova razorili, mnogo moćnijih od tvoga grada koji te protjerao, i nije bilo nikoga da im pomogne.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 ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفاً أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم Ima onih koji dolaze da te slušaju, a čim se od tebe udalje, pitaju one kojima je dato znanje, šta ono on malo prije reče. To su oni čija je srca Allah zapečatio i koji se za strastima svojim povode. وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ A one koji su na pravome putu, on će i dalje voditi i nadahnuće ih kako će se vatre sačuvati. فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّى لَهُمْ إِذَا جَاءَ Zar oni čekaju da im smak svijeta iznenada dođe, a već su predsnaci njegovi tu? A šta će im koristiti opomena kad im on dođe? فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم Znaj da nema Boga osim Allaha. Traži oprosta za svoje grijehe i za vjernike, i za vjernice. Allah zna kud se krećete i gdje boravite. ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم ۖ A oni koji vjeruju govore, zašto se ne objavi jedna sura? A kad bi objavljena jedna sura i u njoj spomenuta borba, ti si mogao vidjeti one čija su srca pritvorna, kako te gledaju pogledom pred smrt onesviještenog. a bolja bi im bila. طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم Poslušnost i razuman govor. A kada je borba već propisana, bolje bi im bilo da su prema Allahu iskreni. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم Zar i vi ne biste, kada bi se vlasti dočepali, nered na zemlji činili i rodbinske veze kidali? أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم To su oni koje Allah prokleo i gluhim i slijepim ih učinio. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها Kako oni ne razmisle o Kur'anu, ili su im na srcima katanci. إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم One koji su od vjere svoje otpali, pošto im je bio jasan pravi put. Šeitan je na grijeh navodio i lažnu im nadu ulivao. Zalika bi annahum qalu lillazina karihu ma nazzala Allahu sanuti'ukum fi ba'di l'amr. Wallahu والله israrahum. To zato što su govorili onima koji ne vole ono što Allah objavljuje. Mi ćemo vam se u nekim stvarima pokoravati, a Allah dobro zna njihove tajne. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم A kako će tek biti kada im meleki budu duše uzimali udarajući ih po obrazima i po leđima njihovim? ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم To će biti zato što su ono što izaziva Allahovu srđbu slijedili, a ono čime je on zadovoljan prezirali. On će dijela njihova poništiti. Am hasiba allazina fi kulubihim maradun allan Allahu Zar oni bolesni srca misle da Allah zlobe njihove navidjelo neće iznijeti? وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُم بِسِيمَاهُمْ ۚ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ mi bismo ti ih u istinu pokazali. I ti bi ih, sigurno, po biljezima njihovim poznao, ali ti ćeš ih poznati po načinu govora njihova, a Allah zna postupke vaše. ولنبلونكم حتى حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم Mi ćemo vas provjeravati sve dok ne ukažemo na borce i postojane među vama, a i vijest o vama provjeravat ćemo. Inna allazina kafaru wa saddu an sabili Allahi wa شاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ Oni koji ne vjeruju i od Allahova puta odvraćaju, koji su poslanikovi protivnici, kad im je već postao jasan pravi put, zaista neće nimalo Allahu nauditi, on će dijela njihova poništiti. Ja ajuha, allazina amanu ati'u Allaha wa ati'u Rasula wa la tubtilu a'malakum. O vjernici, pokoravajte se Allahu i pokoravajte se poslaniku i ne ništite dijela svoja. Inna allazina kafaru wa saddu an sabilillahi thumma matu wa hum kuffar falan yaghfira Allahu lahum Onima koji ne vjeruju i od Allahova puta odvraćaju pa poslije kao nevjernici umiru, Allah zaista neće oprostiti. Fala tahinu wa tad'u ila salmi wa antumul a'launa wallahu ma'akum wa lan yatirakum a'malakum. I ne budite kukavice, i ne nudite primirje kad ste jači, jer Allah je s vama. On vas neće nagrada za dijela vaša lišiti. Innama l'hajatu dunja la'ibu wa lahu. وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم Život na ovome svijetu je samo igra i zabava. A ako budete vjerovali i grijehe izbjegavali, on će vas nagraditi i imanja vaša od vas neće tražiti. In tabhalu wa adanakum. Ako bi ih od vas tražio i prema vama uporan bio, postali biste škrti i on bi učinio vidljivim vaše mržnje.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 A ako glave okrenete, on će vas drugim narodom zamijeniti, koji onda kao što ste vi neće biti.